Sova Info. Nedavno prihvaćeni zakon o studentskim poslovima objavljen je u Narodnim novinama. Istoimeni zakon na snagu stupa 8. studenog te će svim studentima omogućiti pravo na rad neovisno o njihovom statusu. Također, pruža im zaštitu putem zagarantirane isplate naknade. Rihab nudi besplatan coworking prostor do kraja godine. Svi nezavisni djelatnici u kulturnim, kreativnim i ostalim industrijama koji žive privremeno ili privremeno borave u Rijeci, a nemaju jedinstveno mjesto za rad, imaju priliku koristiti prvi ovakav coworking prostor u gradu. Svima koji rade od doma u kafićima, knjižnicama ili na drugim zamjenskim mjestima, dobro je poznat nedostatak adekvatnog prostora za rad. Svi zainteresirani od sada će moći pronaći mir i poželjnu radnu atmosferu u novom kulturnom centru Rehab s kapacitetom od 35 mjesta za rad. Počele su prijeve za 29. svjetski festival animiranog filma Animafest Fest Zagreb koji će se održati od 3. do 8. lipnja 2019. godine. Svi zainteresirani mogu, se mogu prijaviti svoj kratki i dugi animirani film završen nakon 1. siječnja 2018. godine putem online obrazca koji se nalazi na internetskoj strani, na internetskoj stranici Anima Festa. Kratkometražni filmovi maksimalnog trajanja 40 minuta mogu se prijaviti u kategoriji za natjecanje studentskog filma, natjecanje filmova za djecu te natjecanje hrvatskog filma, dok dugometražni filmovi minimalnog trajanja 40 minuta se mogu prijaviti za natjecanje dugometražnog filma. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 1. veljače 2019. godine. sklopu obilježavanja dana Vojera Radojičića u ponedjeljak u restoranu Kampus Studentskog centra Rijeka biti će održano otvorenje izložbe fotografije fotogrupe Sveučilišta u Rijeci Baltazar. Dani Vojera Radojičića od 5. do 20. studenog 2018. različitim će se aktivnostima obilježiti različitim će aktivnostima obilježiti stvaralaštvo slavnog riječkog umjetnika Voje Radojičića koje čini neizostavan i prepoznatljiv dio identiteta grada Rijeke. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. U noći i ujutro se uz više oblaka, uglavnom na zapadu zemlje mjestimice kiša. će slabo do umjereno jugo koje će se okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Najniže jutrna temperatura između 14 i 18, a najviša dnevna većinom od 20 do 25 stupnjeva Celzija. S ovu info uredila i čitala Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu Info.